Som, um, dois, testando, som, ei, toca, a, um, dois, som, som. Ai, o bagulho é falar de toca. dinheiro, não, né? Dinheiro não é tem. Ah, não tem, vamos falar de dinheiro como, ladrão? Toca. Eles andam de naveira, eles andam de ah. montão. A gente tá cheio de conta e ainda anda de ah. busão. Mas quem diria, hein, ladrão? Quem diria, hein, ladrão? Ela aceita de quebradinha aqui pra sua vela. Ah. Down, down, down, down, down. Tchaleca, tchaleca, oi, oi, down. Down, down, down, down. Tchaleca, tchaleca, tchaleca do chão. Down, down, down, down. Tchaleca, tchaleca, tchaleca do chão. Down, down, down, down. Tchaleca, tchaleca, tchaleca do chão. Não tá, não tá tá fácil não, não tá fácil não. Tenho que pagar aluguel, senão eu volto pro morrão. Quem diria, hein, ladrão? Quem diria, hein, ladrão? Antes era bucetinha, hoje é só bucetão. Down, down, down, down. Tchaleca, tchaleca, tchaleca no chão. Down, down, down, down. Bucetinha, tá ligado? Down, down, down, down. Tchaleca, tchaleca, tchaleca ah. no chão. Down, down, down, down. Tchaleca, tchaleca, tchaleca no chão. Nossa, fiote. Dinheiro. Taca. Uns conta dinheiro, outros conta história. E eu só conto tchaleca. <laughs> tchaleca. E aí, fiote? é. Tipo vavazinho. Tipo vavazinho. Eles andam de naveira, eles andam de montão. A gente tá cheio de conta e ainda anda de busão. Mas quem diria, hein, ladrão? Quem diria, hein, ladrão? Ela aceita de quebradinha aqui pra sua vela. Dão, dão, dão, dão, dão. Tcheleca, tcheleca, oi, dão. Dão, dão, dão, dão. Tcheleca, tcheleca, tcheleca do chão. Dão, dão, dão, dão. Tcheleca, tcheleca, tcheleca do chão. Dão, dão, dão, dão. Tcheleca, tcheleca, tcheleca do chão. Não tá, não tá fácil não, não tá, tá. fácil não. Tenho que pagar aluguel, senão eu volto pro tá. morrão. Quem diria, hein, ladrão? Quem diria, hein, ladrão? Antes era bucetinha, hoje é só bucetão. Down, down, down, down. Tcheleca, tcheleca, tcheleca tá. no chão. Down, down, down, down bucetinha. Tá ligado? Down, down, down, down. Tchaleca, tchaleca, tchaleca no chão. Down, down, down, down. Tchaleca, tchaleca, tchaleca no chão. Nossa, fiote. Dinheiro. Toca. Uns conta dinheiro, outros conta história. E eu só conto <laughs> tchaleca. tchaleca. E aí, fiote? Tipo vavazinho. Tipo vavazinho. Uma base. Taco. Taco. Taco.